manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna waye ci kaunata littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmed ne da lan jama'ara ta rubuta a shirin da ya so kashin wannan mun tsaya ne inda Maryam jikinta a sanya tafi ta fito wajen bata kai shi ba tana ta kalle-kalle sai ta hango shi sai can tsallaken gidansu ya ɗora ƙafarsu akan wani kututturan bishiya da aka aje a wajen ana sama a kai yawancin mutane ba su cika zama a wajen da daddare ba jikinta ya ƙara yin sanyi ta nufi inda yake a hankali tana ƙoƙarin tsugunnawa sai ya janye ƙafar shi daga kan itacen yana faɗin ki zauna a nan haka nan ta zauna a ɗarare shi kuma yana tsaye ko can ko motsi bai yi ba kamar wani soja gaba ɗayan su babu wanda yake da wani kana ganin ta zo tauna ba ta yi magana ba yasa ya ƙara ƙulewa. cikin wata irin murya yake faɗin wato ko gaisuwa ma baki iya ba ko gabanta ya sake faɗuwa ita gaba ɗaya ma ta zassa bata ma sanya za a ya kamata ta gaishe shi ba to shi din ne gaba ɗaya ya biya ruɗa ta har tana neman ta manta a inda take a hankali ta ce ina ne ya ja tsaki a hankali yana faɗin sai da na roƙa tukunna za ki gaishe ni ta sake shiru ya kwafa sannan ya nemi waje ya zauna shi ma kan itacen har tana jiwo ƙamshin turaren shi mai matuƙar ƙamshi da daɗi. ya ɗan juyo kaɗan yana kallon sannan ya ce wato ƙarya kika yi min ko Maryam ba karatun kike so ba ko taji wani irin faduwar gaba ya shige ta dan irin yadda yake magana ta san a fusace yake ya ci gaba da faɗin ba na son ƙarya dan me yasa zaki nuna min karatu kike so sannan in zo in ganki da wani shirme kina son ki ɓata rawarki da tsalle ko Wato Maryam ina yaban ki da son karatu ashe ke ba haka bane a zuciyarki. Ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba fada kawai yake ta zuba mata kamar zai doke ta. Tunda ta sunkuyar da kanta ba ta dago ba hawaye ne kawai yake zubo mata tamkar an bude famfo. Sai da ya dan kansa ya gaji sannan ya shiru da ta ji yayi shiru shine ta goge hawayenta ba tare da ta dago ba muryar tana rawa daga ci ka san ta sha kuka ta gaci tace dan Allah an ka ya hakuri wallahi ba Nufa ta kenan ba ta gagara karasawa saboda kukan da ya ci karfinta ya kau da kansa can gefe yana jin wani abu na bugar masa cikin zuciyarsa sakamakon jin da ya tana kuka baya san ya ci ta shiga damuwa ya sassauta muryar shi da fadin to me yasa kika tsaya kike sauraron shi ta ja hanci har yanzu muryar ta rawa take ta ce ne da aka aike mu anguwa ni da Halima shine daga ganin mun sauka a daidaita sahu ya biyo mu muna zuwa kofar gida kuma Halima ta shige ta bar ni kuma ni tun da san da ya biyo mu ma ban kula shi ba ya dade yana na ba na sauraron sa saboda ban taba tsayawa da shi ba sai yau kuma kuskure ne dan Allah kai hakuri ba san sake ba jikin shi ya sanyi maganganun ta shi kansa bai san dalilin da yasa ya dauki wannan sakin ba kuma duk sai ya ji tausayinta ya kama shi ya saukar da muryar shi yana faɗin ba wai ina son hana ki kula kamari bane a'a yanzu it's not a right time da zaki dinga kula samari ki bari idan kika gama makaranta kya dinga sauraron su amma idan kika ce samari zaki biye wa tun yanzu ba za su bar ki karatu ba ta sake cewa ka yi haƙuri don Allah na ce ba zan sake ba yace shikenan ya wuce to menene na kukan na jige ki ne ta girgiza kanta ya sake cewa to me yasa kike kuka mu hmm? kai shiru yace to ki daina kukan na gamsu da bayanin ki shikenan ta ɗaga kanta a hankali alamun eh ya murmushi yace masoraciya ashe haka kike da saurin kuka ita ma murmushin take tana tunanin halin shi jishi kamar ba yanzu ya gama rikita ta ba irin yadda ya zo mata nan idan ba kuka ta yi masa ba me yake son ta yi ya tura gaba ɗaya da kallonsa kanta sannan ya ce na san zaki ce na suka takura miki ko ta girgiza kanta ta ce a'a babu zancen takurawa a tsakaninmu dan ka cancanci kai komai a kaina ya ji daɗin abin da ta faɗa sannan ya ce ba ni da niyyar takura miki ina son in ga ki ta saki domin ina da sha'awar in ga mace ta yi ilimi sosai kina da ƙoƙari Maryam ba na son basira ki ta tsaya a karatun sakandare kawai so in ga kin ci gaba sosai a rayuwarki ita kanta ta yarda da abin da yake faɗa ba tun yau ba sannan ma bai sani bane amma ita ta san ba za ta taɓa iya tsallake maganar sa ba dan ta san ba zai taɓa ba ta gurguwar shawara ba jita yana faɗin gashi na kusa kammala sajis ina wato bautar ƙasa sai saurin juyowa suka kalli juna ya daga mata kansa yana faɗin ya saura wata uku mu gama kinga idan na gama dole zan san koma garin mu kinga babu wanda zai dinga masa miki akan harkar karatu shi yasa nake son kafin in tafi in ga kina abin da ya kamata cikin ta ya sanyi jin wai ya kusa ya gama bautar ƙasa ya tafi garin su ita gaba ɗaya ma bantawa take Habib ya zo bautar ƙasa ne idan kuma ya gama tafiya sai yi sai lokaci guda ta shiga damuwa shi din ma ya fahimce ta sarai ya saurin cewa duk Maryam ba wai gama bautar ƙasa ta shine rahuwar mu ba aini yanzu ne da ku mun zama 'yan uwa karki tunanin akwai abin da sai raba mu saboda iyayena gaba da baya 'yan Kano ne sannan ga kanwar mahaifi na anguwar ku kin ga kenan muna tare ko sannan ni ina sha'awar ko aiki zan yi in yi a nan garin idan san samu ne hakan nake so dan haka na so ki daga hankalinki fata na shine ki rike alƙawari ki sa ki so karatu idan kin min haka ne kin gama min komai Maryam ita kanta Maryam ta ji daɗin sa, kuma hankalinta ya ɗan kwanta anan ta sake masa alƙawarin mai da hankali akan karatunta nan da ya dinga tanta da hira har sai da ya ga ta ware tukunna sannan ya ce ya kamata ta tafi gida kar gwaggwata neme ta domin dare yayi ta miƙe shi ma ya miƙe tsaye sannan ya ce mata ta gaida goggo. ita ba ta ce mishi nagode sai da safe A nan ya tsaya yana kallon ta har ta shige cikin gidan yayi sassanyar ajiyar zuciya sannan shi ma ya juya don tafiya gida zuciyarsa cike da abubuwa da dama akan Maryamu wata irin shakuwa ce ta shiga tsakanin su musamman Habib da ya sake jawo Maryam a jikin shi ita ma ta saki jiki da shi sosai yadda duk wata matsalar ta ba ta jin nauyin faɗa masa kuma tana neman shawararsa akan karatunta da sauran abubuwan da suka damu rayuwarta shi kansa yana jin daɗin yadda ta ɗauko sannan ga hidimar da yake da ita duk abin da ya raɓu Maryam shi yake wa hidima Gwaggo ta yi faɗan har ta ƙyale shi har Saudatu ta saba da Gwaggo da Maryam dan yanzu sautari tare suke zuwa gidan suka zo su kai ta gwaggo wata rana ma saudatin ita kadai take zuwa ita ma Maryam din takan je gidan su mamin sannan kullun yakan fada mata Jamila da Zara suna gaishe ta sun yi waya dan a lokacin babu irin wayar hannun nan sosai sai dai landline wato wayar kan tebur yanzu ko a makaranta ba ta tsoron zuwa inda yake shi ma duk lokacin da yake son ganinta ko yake son su wata magana har ajin su yake binta yawancin yan makarantarsu da yan ajin su sha'awar suke yi wai ta ci daɗi sun ce duk makarantar ita kaɗai yake kulawa lokacin tafiyar su na karatowa shakuwar na ƙara yin yawa Habib baya iya kwana guda bai zo gidan su Maryam ba haka ita ma in ta ga ai wani an kwana bai zo ba to kuwa za ta je har gidan su ta ci ko lafiya bai fi wata guda su gama bautar ƙasa ba an tashi daga makaranta ya tsayar da Maryam sai da duk aka gama tafiya gida sannan ya ce yana son ya ɗauke ta a hoto ne A nan ya shiga ofis ɗinsu na malamai can suka fito tare da wani abokinsa shi ma malami ne ɗan bautar ƙasa. Suna ce masa Mr. Bolaji. Da ya rage ne. Tana tsaye a gindin bishiya suka iso sannan ya ce mata ta gyara a ɗauke ta. Don ta kama ta. Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya.